Book 2 სხეულის ნაწილები სხეულის ნაწილები კაც ვხატავ კაც ვხატავ ჯერ თავს ჯერ თავს კაც ქუდი ახურავს. კაცს ქუდი ახურავს. თმა არ ჩანს. თმა არ ჩანს. არც ყურები ჩანს. არც ყურები ჩანს. ზურგიც არ ჩანს. ზურგიც არ ჩანს. თვალებს და პირს ვხატავ. თვალებს და პირს ვხატავ. კაცი ცეკვავს და იცინის. კაცი ცეკვავს და იცინის. კაც გრძელი ცხვირი აქვს. კაც გრძელი ცხვირი აქვს. მას ხელში ჯოხი უჭირავს. მას ხელში ჯოხი უჭირავს. მას ასევე ყელზე კაშნე უკეთია. მას ასევე ყელზე კაშნე უკეთია. ზამთარია და ცივა. ზამთარია და ცივა. ხელები ძლიერია. ხელები ძლიერია. ფეხებიც ძლიერია. ფეხებიც ძლიერია. კაცი თოვლისგან არის გაკეთებული. კაცი თოვლისგან არის გაკეთებული. მას შარვალი და პალტო აცვია. მას შარვალი და პალტო არ აცვია. მაგრამ კაცი არ იყინება. მაგრამ კაცი არ იყინება. ის თოვლის ბაბუა. ის თოვლის ბაბუა.